้างพระธรรมเทศนาแสดงโดยหลวงพ่อชาสุภโทจะอาวาสรัดน้องปลาพงแสดงที่ศาลาบานหา ใกล้ๆพระธรรมแสงเพชรในลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม พุทธะสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะพุทธังธัมมังสังฆังนามัสสามิเราจะนั่งตามสบายวันนี้เป็นวันแรกเพื่อจะมาได้เก่าสมัตูบรรหา เพื่อการจะทำบุญเพื่อมาพบกับญาติโยมทั้งหลายถึงบ้านไปวันไปบ้านหาดบ้านตะกุงบ้านหัวไรทำบุญเพื่อบ้านที่ซื้อ เพื่อมีหลายบ้านมาร่วมกันเอือเอาโอกาสที่นี่มาพบกับญาติโยมที่อาตมาเป็นพระที่อยู่ต่างถิ่น ถึงอยู่จลางจินก็ตาม นะพระจะคือรูปของปอกเนี่ยมานดีมันมันดีใจอืมฉะนั้นวันนี้ เป็นโอกาสที่ดีที่สุดวันหาด มีการกระทำบุญประจำวันประจำปีตามรูปการที่ทำมาและทุกปีการกระทำบุญมีหลายอย่างหลายประการ นี่มหรสพถูกอย่าง ที่ทำมาแล้วและที่นี้การกระทำบุญนั้นเพื่อเป็นแบบอย่างของรักพุทธศาสนา อืมฉะนั้นจึงตัดพวกเครื่องตีเครื่องรองร่ำทำเรื่องจางๆออก อันประชาชนทั้งหลายสึ่งเคยทำมาจังแต่บรรพบุรุษนั้น พอออกเข้าหรือไม่ออกเข้า บางคนก็อาจจะสงสัยว่าการจะทำบุญนั้นมันอาจบริบูรณ์งามบ่เป็นบุญบ่เป็นกุศลพอว่าเฮาเนี่ยบ่ได้สนุกเพื่อห้าหลายเรื่องต่างๆฉะนั้นกายญาติโยมมันคิดอะไรหน้าการจะทำบุญในบรรหาทีนี้จะเป็นตัวอย่างเป็นแง่รักพุทธศาสนาหนึ่ง บ่ให้น้ำงัวน้ำกล้วยมาขา สองว่าให้พกันกินเหล่ากินยาการกินเหล่าเมาสุรา การนั่งสัตว์สีนิคุณทั้งหลาย งัวกล้วยมะขานั่น มันเป็นการกระทำบุญ มันเป็นคือคือบุญนั่นนี่เป็นคือมันตัวบุญนั่นมันมันนี่กระทายว่าสัตว์ที่งัวที่กล้วยนั่นเท่ากันกับพอเมียเท่าไปได้ เออ มันเป็นย่านพาหนะเออพวกเข้าทั้งหลายแต่ถือว่า เอามันมาขามาเจียงกินนะจำต่อใจ มันเหตุยังไงมันจะได้ตัดทั้งหลายเราเนี่ยพอมันเป็นแต่โดยสาร แกมันเป็นแต่สีนี้ขึ้นเมื่อรักการพุทธศาสนาอันนี้ พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าคารวะจะมีวาโตจะสันตุสิจะกตัญญูตา พระพุทธเจ้าก็เหมือนรารพคารวะสิ่งบุคคลสิ่งีิคุณโดยสัตว์ทั้งหลายสิ่งีคุณอย่างง้อคุ้ยเป็นสัตว์สิ่งคุณเดียหลายมีลูกเข้าเจริญคนหลานเ้าจรละคนญาติพี่น้องเราจรละคนทั้งตัวเราเองเป็นต้นก็จะไปเขาเลยน้ำมากินนนเนื่องเนื่องจากง้อคุ้ยอืม มันขาดในไถหน้า ซึ่งจับทั้งหลายเลยนี่บ่ได้ยี่ยังกับเฮาเลยถึงเฮ็ดเบื่อก็ไปหากินยาบ่ได้กินเขาน้ำเฮานยอืมนี่ยมันดีแสนดีแสนเกิดแสนกระเสริฐที่เขามาช่วยลูกช่วยหลานช่วยชีวิตช่วยชาติศาสนาที่เราทั้งหลายเป็นอยู่ จัดทั้งหลายเรานี่เราควรเคารพเราควรบูชาควรงกไว้เป็นสัตว์ที่มีคุณขนาดนี้อืมฉะนั้นจัดถ้าหากว่าขาดจัดทั้งหลายเราเนี่ยบุคคลที่บูหูจักคุณของสัตว์ที่มีคุณเมื่อบุคคลที่บูหูจักคุณของบุคคลที่มีคุณบาปหลายได้โดยเขาโดยน้ำมา่ได้กินได้ทานเลี้ยงชีวิต เดือดขายเดือดเงินเดือดท้องนี่ต้องทุกนั่น เมื่อเดือดรากฏด้วยว่าวันหาดวันตะขุงยี่วานเป็นไหนเไปขายเขามาเรื่อยอดเงินไม่หลายเดือดซื้อตู้หูมาให้ขั้วยี่ตู้บุเคยือดเงินบุเคยว่าจะมาถือของามงามให้นั่นเดือดนี้บุเคยราจะไปสื่อสอยมาให้ง้อให้คั้วยี่ตู้ยี่เรื่อยบุเคยเห็น เจ็บหน้าให้กินซื้ออืมกินได้ก็ปล่อยไปกินหยาเนี่ยจะไปขาแน่นไปตีแน่นไปเอาเลือดเอาเนื้อมันมากินอีกอันนี้ อาจจะมาว่าจะคือการกีราโคตรเฮาอืมนี่เลยอืมมันเป็นบาป มันเป็นกรรมบุคคลที่มีคุณด้วยการที่มีคุณเราควนให้อภัยจับทั้งหลายเหล่านี้ ม่ไล่มาแล้วอย่างลูกอย่างหลานสู่ใจคอยสมหูหน้าดีตามา เชื่อให้ตัวลูกตัวหลานอืมง้อขั้วเนี่ยขั้วยินยานที่สามตะเสือภาษาคือคือใหามันแค่มีไพ่ถึงมีขอให้มันมีเกิดขึ้นมีเนี่ยตัดข้างกระจายอยู่ย่างนี้นะมันจะหน่าสงสารมันไม่ได้เอาหยังน้ำเฮาเลย แล้วก็ควรภาวนาคนจิตบางที่ขอนั่นดูขาดออกเพื่อเดีย นี่คือตัวขอนั่นมันตั้งกันใจคือกักคือกักคือกักคือนะงานอย่างนี้เดียวันเนี่ยเอ้าอันนี้ก็น่าคุยนี่ก็ควรที่จะน่าแต่ประการที่นี้ฉะนั้นาจจะมาจึงร้องขอน้ำยาชีพี่นอกทั้งหลายผู้เราทั้งหลายเนี่ยมีใจเป็นบุญมีกุศลเนี่ยทำบุญกันจัดจริงใดออก ประการที่สอง นั่นจะตัดเราออกจ้าเราไม่เครื่องมึนเมาถ้ากินเข้าไปเรื่อยเป็นว่าเ็กเอยพระพุทธเจ้าคนสอนว่าคนละกินเราเป็นว่าตายไปศาสนาเป็นว่าเป็นว่าเออมันว่าหาเจอศาสนาเราชาตินี้จะเป็นว่าจ้ะแต่กินมาเห็นแล้วโคตรรู้จะรู้เลย เจอใหม่เจอไหลเจอหูเจอมาลาพอลาเมื่อบมแห้งแต่แง้เนื้อหนังบ่หมันบ่เนื้อแต่ว่ามันหมันมันเนื้อื้อพองบุญนี่แต่ว่ามันนี่มันลายเกิดเป็นคนดีเลยมันเป็นดีอย่างอี่นอยู่ได้อยู่ทั้งเป็นเนื้ออาจารย์นานนี่แหละที่นี่การจระทำคนงามคนดีทั้งหลายนั้นคือใจเข้าสู่รับรู้รับเส็นรับเอาบุญรับเอากุศลนั่น ถ้าหากว่าใจเขาไปเมาก็เดอดผู้เดียวนั่นแหละโล็กตายเขามันติดใจเป็นวอว่าจาติดใจเป็นวออันนึงติดใจเป็นวอคือการต้องมีดูหน่อยอยู่ในบ้านเขาหลายคนพ่อแม่ถ้ากันไข่เวทตายเวทนั่นมันจะกินอย่างไรเออมันจะตัดน้ำเป็นบ่กมันจะหาเงินหาทองอย่างดูกันเป็นบอมันจะตายกันเท่านั้นเองฉันได ใจเขาเป็เมามืดเนี่ยเรียกเป็นไงใจเขาเป็นบาปเนี่ยมันบุญมันบุญบุญเขาก็ได้เพราะใจมันเป็นผู้เป็นบุญเป็นบาปอันนี้เป็นประการที่สองฉันใดฉะนั้นการกระทำบุญนันนีอาจจะมาจึงร้องขออยู่การเงินเมานั่นไม่เป็นของสีบรีเพราะว่า บุคคลล่อทั้งหลายนั้นต้องการคุณงามคนดีมีไผ่ติดห้นกระจางอันที่จะให้บุคคลเป็นคนดีไรนั้นนอกจากถิ่นรรมนอกจากข่วงดีไปอล้วนี้หาวันไหนก็ไม่ได้ย่อยดีแม้ทุกคนผู้วนดีก็เอาไม่ได้ เอาดีก็คนสี่ตัวมึงนี่ถามมาไหนตัวอันนั้นเจ้าที่นั้นกับตัวอันนั้นจบเท่านั้นเอาดีนะม่ได้ เออฉะนั้นให้ข้อการจ้อกการคุณงามความดี การกระทำบุญนั่นก็คือการกระทำคุณงามความดีนั่นเองเพื่อแพร่ความเมตตาอารีให้เป็นประโยชน์เฉพาะตัวเราเและประโยชน์เฉพาะบุคคลอื่นที่รักพุทธศาสนานั้นญาติโยมทั้งหลายเหมือนมีศรัทธาอยู่ นี่ลูกกระบวดลูกนี่หลานกระบวดหลานนี่อาหารการอยู่การกินจ่ใยกินในท่านเพื่อจะท่าจะท่าคือเสือเสืออะไรนั่นให้เสือที่กระนาที่เสือไปก็ทุกสิ่งทุกอย่างกระบวนการให้เสือที่นี่เหตุที่ผลคันโมนี่เหตุที่ผลแล้วมันก็เกิดประโยชน์คือกันกับคนวงอุจจาระ นั่นคือจางบุญมันจะบริบูรณ์พอมันมูจากบุญบุญนั่นนี่ละเขาบอกว่ากันเข้าใจท่านบุญน่าร้ายมันถือเจะบาถือเจะบพวกตัวจ่ารามุกคนมูจากบุญน่ะเป็นไปทัวนั้นมีประชาจุสิอันนี้มีท่านอันนึงคนเราที่เราให้ฟังนี่บุรุษคนหนึ่งขวมเมื่อ เอาเงินเขาไปไปมามาวันหนึ่งจากกรรมฐานเดินไปมันอยู่ฟังน่ะแล้วเอื่นเปพอพออกมาเหละว่าเมื่อขวบนี่ว่าแล้ว่างเท่านั้นก็สำคัญเลยมันนี่ขนาดนี้ถึงว่าง่ายกว่าจันว่าเอออันนี้สเปรเป็นคนฉลาดอยู่คุณที่กันฉลาดตรงเราข้างเลยหรอกเออย่าง่ายเขาเราดูที่หวงเขาหรอ เอาเสื้อมาให้ลูกทีทีไปแล้ววันได้เอาบุญถามเอาบุญเอายังไงเราก็บ่เอามันมันมีบุญได้ที่เอาบุญเราไม่เคยได้ยึดเดียวเลยนี่บุญทีนะเอาบริการเอาบอกกองไหนมันก็บ่เอาเอาขาให้ก็บ่เอาจะได้บุญมุนี่ขนาดก็เห็นอยู่อันบุญบุญก้นวานี่ยบ่เคยได้ยึดเดียวเลยพระเจนปัญญา หูไปน้ำเไม่น่ามันจะได้ยินพระเวทสัญ่าเงียบนาสบายเสียวสีดังเดือดร้อนเอามาหันหันหนี่ก็เออมันมีกระโปรงรุ่งแต่เจ้าอยู่ไม่น้อยจะมีแต่เดือดะวันเลยอืมเอามาให้ยันี่นมันคือหน่อยเดียวคนเนี่ยโอ้ยของดีมันนี่หน่อยสักของบุญเลยคิดดีเดียวเนี่ยเอาให้ดีใจเนี่ยความเนี่ยจงอะไรดีใจมันบุญมันก็เห็นน้อยดำๆอยู่นี่อย่างนี้ของคนหมู่เจ้าคุณนี่ จะว่าอย่างไรไปเจ้าไว้น้อยเอาว่างหลังอีกตัวไว้หน่อยนมุนงามจะเชื่อมาขาไป ไล่ไว้ยันจะไปกินวัดบุญมันที่วัดสิหอนเสือกเบื่อไปมุดงามแบบมาขาไปอยู่มัไล่ไม่ได้มันตึงหาเสือโอ้ยบุญนี่ว่ากินกันตัดนุ่งท้องนะเอาเป็นยมุนเอานี้สำหนักบุญยบุกเข้าไปเดี๋ยวที่เยอะที่ยมุดเอาไปกินมันจะแล้วกันแล้วนั่นแล้วแม่เดินมา โอ้ยคุณมันที่เป็นเพื่อมเป็นอะไรก้อนสุดละนั่นแล้วเชื่อที่ซื้อมาของเจ้าคุณจริงที่หลังก็จะพยาลโมจะจัดฉันใดเข้าเป็นลูกพระพุทธเจ้าตัวลูกเข้าก็เคยบวช วัดเข้ากับนีวัดนีว่าเกิดมาที่ไปกินไปท่านจังสีนั้นแต่ยังไม่เคยบุญแักษ์คุณมันเป็นอย่างไรเข้าไบ้วกันหนุนอยากจะสั่ มันนั่นพวกนั้นน่าจะไปเหยียดเยียนเขาไปยิดชาเขาไปพยาบาทเขาบุญคือบุญงามคนดีใจเขามีมีตาสงสารสันยังบันชาบันกุ้งบันทั้งหลายมาร่วมกันมันคือพ่อแม่เดียวกัน เนี่ยมันใครก็คือกันเนอยคืออ้ายคือน้องกันเป็นเพื่อนคือคือกันเพื่อนเจอคือกันเพื่อนเจ็บคือกันเพื่อนตายคือกันเข้าเสียพระพุทธเจ้าพุทธศาสนาเนี่ย ดี๋ยวเขาจะหนักถือมากอันศาสนาน่ะจะไม่ออกเขาก็ยกเอาได้ง่ายเลยยักษ์นี้คือศาสนาถ้าไม่ศาสนาศาสนาเราต้นหูยันยังเลยว่าศาสนานี่นะเป็นเป็นศาสนาก็เป็นของผู้นำคนไหนก็นี่เลยบารมีเกิดปัญญาบารมีเหรอบารมีน่ะจะยักษ์มันยังทงไม่ออกครับแต่เราเมื่อเห็นการจะไปเจตบารมีตั้งแต่เป็นมงคลบุญ อันนี้เรย้ำว่าเารมีนักพ้นเรยเขาจะไาถวยจำเกิยวฏิปันบารมีเปนแต่เพื่อนนี่ละเฮาง่เงาเอาทุนหลายนับถือพระพุทธศาสนาเฮาวงจากเมื่อพระพุทธเจ้าสอนให้นี่ผลบนเชื่อโรดเลยคือเชื่อคือบุรุษขามเมื่อไรเมไม่ได้เชื่อจะสันมันจริงสีดังเขาเข้าคือกันนั่นเดียวการจะทำบุญเมื่อไรนะทำเจ้าบาปอยู่เอาสัตว์ ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมขาขาลุงกินเหล่าลุงตีกันหัวแตกหัวแตกก็ยังมาทำบุญอยู่นี่มาทำบุญทำบุญอย่างนี้มันมีเจตีมัมพิธีการจะทำบุญบริเป็นอย่างนัรพระพุทธเจ้าบ้านไหนยังอิจฉากันอยู่ยังพยาบาทกันอยู่ยังหลักกันอยู่ เออนั่นยังเหยียดเยียนกันอยู่บ้านนั้นว่นมีบุญขันคนนีบุญเนี่ยสบาย เห็นพอเพิ่นก็คือพอเฮาเห็นแม่เพิ่นก็คือแม่เฮาเห็นดูเห็นร้านเพิ่นก็ดูเฮาร้านเฮาเห็นของเพิ่นก็คือของเฮาจ้อยกัน จ้อยกัน สามาที่กัน มันคือกันเมื่อทุกิ่ตัวอย่างชาบ้านใดเมืองใดจึงจะสเนี่ยสบายข้าราโมจยานี้ว่าโตจ่าพ่อแม่ลูกเจ้าขรุพอขรุเมผัวเนี่ยารุกัน อืม วาวไพราชดรเคารพเจ้าขคารพเน่าน่ายเจ้าน่ายสงเคราะห์ลูกหลานวาวไพราชดนเรียบร้อยตั้งควบกันในทางที่ดีบ้านนั้นนี่บุญ บ้านนั้นเป็นบุญเป็นบุญนบุญมันเป็นยัจางผลมันเกิดขึ้นมาจังเป็นบุญบุญนั่นมันบริสุทธิ์ครบตัวทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจ เข้าในมุ่งจักรวารพุทธศาสนาเป็นอย่างไรการกระทำนี่เป็นกรรม ให้พระกันเชื่อนผลของกรรมกรรมคือการกระทำเฮาอันนี้พวกเจ้าทั้งหลายก็ไปเชื่อกรรมเชื่ออย่างนี้เมื่อถึงพระจนาใจชื่อประพุทธหนึ่งสัตธรรมหนึ่งสัตสงหนึ่งบวกเคยพิจารณาวันพระรูปเคยถือ้าเคยทำมาแต่กายก็ว่าวันนี้เลยบ้านเน่าท่าบุญตามธรรมราเท่านั้นปีหนึ่งท่ำบุญหนึ่ง เบิกบ้านข้าบุญเบิกบ้าน เบิกบ้านยังไงเบิกผีปลาออกจากผีบ้านหาจับป่วยมาเห็ดพุ่งหนางัวหนาข้วยเอาของแดงของรำจำเป็นไฟจงข้าบุญเบิกบ้าน เบิกผีเบิกผีปลาเอาไปเจอผีบ้านเออจะสือจะเบิกผู้ใดนี่ไหนเดียวว่านี่ยัง ถ้าบุญเบิกบ้านเบิกผีบ้านน่ะคือเบิกควบตัวออกจากเข้านั่นแหละเบิกควบคิดออกจากเข้านั่นแหละเบิกควบบดีออกจากเข้านั่นเอง อันใดให้ทั้งควบตัวทั้งกายทั้งควบตัวทั้งว่าจาทั้งควบตัวทั้งใจมันนี่แล้วคอยพยายามอันใดมันเป็นโทษพูดอันใดมันเป็นโทษทำอย่างใดเป็นโทษคิดอย่างใดมันเป็นโทษแก่บ้านแก่เมืองแก่ทีแก่น้อง คิดเลยมันมันบริจามาที่กันไปอันนั้นแะเบื่อคนนี้จับใจพยายามละอันนั้นพยายามถอนอันนั้นเดี๋ยวพวกเข้าจังไดบริเป็นจัใจออเดี๋ยวคิดอย่างอื่นบริเชื่อเจ้าของนั่นบริเชื่อการเจ็บไข้ไห่อุ่นการหัวสมองสบายอันนี้อันนั้น ไปพูดไปอย่างอื่นเชื่ออย่างอื่นเชื่อผีเชื่อเทวดา เสื้อผูดผีปีศาจเสื้อวันหันวันหีเสื้อพระเจ้าเนี่ยเสื้อตาไซนอกอืมเสื้อมือวันทันย่ามือนั่นดีมือนั่นบดีเดือนนั่นดีเดือนนั่นบดีเรื่ออะไรเออเปเสื้อของยังจันเออฉะนั้นเข้าจังหลายได้ไปสุดต่อจะจริงท่านั้นมาจริงเท่านั้นมาจริงอีก ให้ยุดเป็นเงียให้ยุดเป็นได้ให้เชื้อให้ทายให้บริดีนี่แห้งเป็นหนีเป็นนั่นเป็นได้ถ้าบุพการเหตนจักความจริงพระพุทธเจ้าเป็นวัยสอนทั้งหลายเรานั่นเรามือมือร่างด้านงามนั่นบอกว่ามีอยู่ทุกมือแต่ละมือดีกะดีอยู่มือมือเงื่อะกดีขนะอู่ดีเลยขณะอื่นก็ดีเนี่ยมือดีอยู่มือ มือไรก็บ่ดีมันบ่ดีกินน้ำเข้ามันมันยังเป็นน้ำมือน้ำวัน มันพุดมันจันทร์ันข้านมันพุธมันสหัสมันศุกม์ันเสามันดีอยู่ทุกมือวัน วันนั้นมันดีบ่ดีมันเป็นอย่างจัดคือการสับถวยใจแจงนะคือการสับถวยใจแจงที่ว่าท่อเนี่ยถวยนั่นมันบ่หูจักห่อนเดี๋ยวบ่หูจักเข้มเดี๋ยวบ่หูจักจางถวยนั่น มันเป็นของรับแจงเลยจริงๆมีไฟหูจักคนผู้ไปกินเสียงหูจักพอดหูจักเื่อนหูจักจางหูจักแสบหูแสบเป็นคนหูจักถวยหูจักอย่างนั้นมือวันท่านย่ามปีเดือนที่เดือนก็ถวยย่ามมันมือก็มือย่ามมันแจงก็แจงอยู่ยังที่ดีเลยของมันว่เไม่ละมือนั่นมันดีมือนั่นมันบุญว่าแม่นมันเป็นน้ำเมาข้ามรนดาบมันมือดี ไปตัวว่ามือบนีไปตัวว่าวันบดี นี่เนี่ยคนบนเสื้อเจ้าของคนบนที่หน้าเจ้าของ ความเป็นจริงนั่นพระพุทธเจ้าเล่าทั้งดีเลยดีเล่าทั้งตัวเลยตัวจะได้ตั็ว่าว่าเป็นเป็นน้ำมันทั้งดีบนอดีวันนี้ มันจะบนี้ให้นะมือได้บนี้ทั้งทั้งดีมันก็บนี้ เมื่อใดมันดีที่ส่วนท่านแล้วมันจะมันจะวนดีแบบนี้เป็นกิจการไม่ได้ มันอยู่ที่ตัวของเจ้าของฉะนั้นข้าวทั้งหลายนั่นเป็นตัวให้พระกันพยายามละถอนสิ่งเหล่านี้ออก จากใจของเจ้าของ อืม คันท่อนมีอย่างคือการทิ่พูดทิ่พูดอย่างที่พิษคนบนนอพิษบาดพิษเมืองบนนอมันเหยียดเยียนเขาบนนอแล้วก็มันเป็นประโยชน์แก่เราบนนอ แต่ว่าเป็นโทษเจว่าเจเงื่อนเจดีเจนองบุรอให้พี่เจหน้าการที่หน้าจะที่เรียกวาการภาวนา นะตาวุธคนเล่าสั้งหลายมากที่หน้ายุดจริงสั้งหลายเราเนี่ยโทษบุญอยู่เราว่านเมื่อเงาได้อยู่เย็นเป็นสุขพอเงี้ยหัวเนี่ยขอบขั้วเดียวกันแต่อยู่เย็นเป็นสุขรูปเจ้าก็จนสะสอนงานมีขนาดเดียวกับกันนกสั้งหลายเหล่านั้นใครก็การนี้พ้มคารุหรือคารวะในรักพุทธศาสนา รักที่เข้าเกิดมาหรือเป็นมาหนี่ยากหรือลำบากการเทศนาวากานั่นก็คือการสันใดย่างก็สามารถเทศใฟังนี่นะนั่งค้นที่ว่าได้ฟังเทศได้มีแต่คนบอกอยู่ปู่ปอยู่ปุบัาได้เออนี่ยังกระจางกับการฟังเทศคือได้พบเข้าใจกระจางนั่นเองเทศเนื่ยจะเ็นประโยชน์ประโยเขาดูอย่างนี้ เรื่อเดียวไอ้ตัวนีบาดถึงเนี่ยมีเขาร้องบอกลูกเขาห้องบอกยันงูถึงไปให้ติดคุณจนบอกเรื่อเดียวถึงบาดเดี๋ยวนี้มันพามาถึงบาดเอานือถือมาห้องเงินสิบบาดตัวเด็กมากระตุ้นที่ผู้บาดหน่อยผู้บาดใหญ่เสียเด็กผู้บาเบาก็ไม่เสียที่มีมุดเดนอืีว่าอืีว่าอืีว่าไอ้พ่อเขากะตูกยาวนั่งต้นเขาอยู่ส่วนบุ้งจัก เกิดมันเศร้าบาผู้เกิดกับผู้ก็เกิดผู้ตายผู้สต้างตนผู้ก็เกิดมันต้นเป็นวิบากสร้างกันผู้เกิดกับผู้วิบากผู้สร้างกับสร้าบากมันยังเป็นบากผู้เศร้าจะเก่ดเราเรื่องนั้นวิบากผู้สร้างกับผู้เรื่องก็เป็นลายนั้นเราเชื่อเชื่อผู้เชื่อผู้สร้างกับผจ้ยังไม่ได้อาจจะแบบาเขามันคิดมันคิดมันมีวิบาเป็นอะไรเงินก็เป็นเลย Dengan kita gerakan orang itu saya orang. Dengan kita, nah, ini dengan ini dia pun aman. Terkuat dia akan terjauh. Ini dia tak takut. Dengan yang sangat mesti terbunuh. Mesti terbunuh. Kau mau nak? ที่สังเกตอุบาทที่ถูกอุบาทนั่นแหละเพื่อแก้เพื่อแก้แต่ว่าหายอุบาทเพราะว่าเข้าใจเป็นเรื่องง่ายกระยากที่เจ้า คนยังเข้าห้อง ก็ย่านอยู่ที่เก่าคนยังก็ย่านอยู่ที่เก่าคนยังส่วนไหนง่ายก็ย่านคนยังโกรธก็ย่านคนยังส่วนนี้ก็ย่านนี่เัวก็ย่านนี่ตัวนี้รถก็ย่านเออ นี่แหละการ การบวกแย่งบวกขาวบวกหูด้วยเราจึงมีมน่าเป็นเอาเอาดีให้กับคนอื่นเอาตัวให้พอได้ยิน มนุษย์เล่าสมัยบุคคลยังจะของยังเด็กจึงสร้างกันดุกันเจนอยู่ นับถือพระพุทธศาสนาก็จริงแต่ว่า นับถือพุทธศาสนาโดยจริงบ่ารู้จักเรื่องของพุทธศาสนาแต่เราจริงบางอย่างนั่นจะต้นจริงที่เขาทำมาตั้งแต่คอจะเมเขานั่นหลายจริงหลายอย่างวิธีเหตุวิธีทำมาเข้าจะเป็นเชื่อวัตถุยานก็ได้วางที่ทำผิดกันนี่วางที่ทำถูกกันนี่เพราะนั้น ศาสนาพระสมมาสมุทรเจ้าของเราเป็นศาสนาสากลเป็นศาสนาสากลศาสนาสากลอย่างไรว่าเรียกเสือว่าเรียกไร่วัตถุใดๆก็ตามว่าเกี่ยวกับวัตถุอืมว่าเกี่ยวกับการกระทำอย่างนั้นการกระทำอย่างนี้เกี่ยวกับว่าการกระทำกระทำดีมันดี การกระทำตัวมันตัวเงื่อนข้นว่าอาวุธหนาวเขาไม่กระจางขายถ้าโมถูกแบ่มันก็โมถูกวัตถุคน มันเป็นว่าเฮาเห็นเฮาคุนม้วนแบบวันเป็นบุญบ่เป็นประจักษ์มวนก็เม่ประจันษ์เออถ้าเฮ็ดม่ถูกแล้วมันป็ผิดอยั่แล้วมันผิดอเรื่องที่มันผิดมันถูกนี่พระศาสดาให้พเจนนณาเรียกว่าการสร้างธรรมธรรมะนั่นปฏิรัติธรรมะปฏิรัติวสัยเมื่อออกบ้านเท่านั้นเด็ดยากยังคนบ่อยหนันสือนี่ย ขยันการปฏิบัติแล้วคือปฏิบัติยังไงเนี่ยบนบริเวณบริเวณบริเวณบริหารมันเขียนมันซื้อกระโดดใจก็คือละก็เขาอยู่บ้านอยู่เมืองเรื่องเป็นหมูดเป็นเต่าพวกมันจักขอปฏิบัติขอบุคคลปฏิบัติธรรมอย่าไปใส่ใจงูจังสันที่ไม่ออกเข้าธรรมะนั่นปฏิบัติท่านมะปฏิบัติอยู่ใส่มันมีน้ำเฮาอยู่น้ำตายเฮานี่แหะ อาไว้วัดที่ก่อนเขานางนี่ตายทั้งก่อนนะอืมขันข้าวมันไปตั้งตัวเลยทุกคนนั่นกระบดีเพราะแต่ไม่เป็นธรรมะที่ใดท่านเล่าว่นีพูดว่นดีทุกคนนั่นก็เป็นธรรมะเท่านั้นใจนี้ว่นดีคิดว่นดีทั้งหลายเรานี่เป็นบาปเป็นหนักเป็นธรรมะเป็นทั้งนั้นฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะไม่เป็นว่าไปปฏิบัติเรื่องหนังสือเลย การปีิบัติที่ท่นสายท่านใจของเฮาท่นใจเมื่อเป็นบาปบาปมันเกิดไปไหนเนี่ยบาปมันเกิดใจใครจะเห็นบาปเกิดก็เฉพาะคือผู้จักบาปเกิดได้บาปทำให้เกิดมันเกิดที่ใจก่อนคือมันเส้นหายตเนี่ยมันเส้จะหาว่าเน่าเส้นหายว่าเสเกลียดเส้นว่านั่นะ ตอนบาปจะเกิดมันจะเกจากใจทันใจว่าเลือดเยียให้เชื่อให้น้องให้ดูให้ผัวให้ดูให้เนี่ยมันคุ้มอยู่ในใจนั่น นั่นละบาปว่าสิเกิดเงินแก่ดูเสียงานก็เกิดสุดตั้งแต่ดูถึงเผาสุดตั้งแต่หาหนี้งิตยากมันจะเห็นสุดเออถามผู้นั้นแต่ไ่วนเรื่องสายผู้เรื่องผู้ละนม่ต้องเกิดจะเป็นอะไรเราเข้าวุ่นวายจะเป็นนั่นแหละ ไม่รู้สิบ้าเลยเงินยจะเงี้ยจคสู้กมาเลยให้มาจะกินจับบาดเออบาดเป็นเงี้ยเลยเออนั่นแหละบาปเลยมันจะตืนกันมาบาปวันนี้ดีดีนะเพื่มาเราเนี่ยนี่คือปล่อยมันจะคึ้จะเพื่อนมันนี่เรื่องคนนี้ก็เท่านั้นนะนั่นบาปเกิดเงินที่เราไปก็เป็นบาปเกิดเงินที่ท่านตั้งใจก็เป็นบาปเงินที่คิดตั้งใจก็เศร้าหมองนั่นแหละบาปมันเกิดแล้วต้องรอดหร นั่นคันบาเจ็บบานี่บาดนี่ยัง ยังเลี้ยงแต่ยังใจว่าเป็นแบบนั่นศูนย์ตัวตัวนั่นแหละมันนั่นเรื่องแต่มุ่งแต่ตาว่างนั่นมันนันบุตรจะเอาเรื่องงหน้าเรื่องตาอย่าเอาตาสมวัติไปมันเจ็บที่นี่ระบบเจ็บที่ว่าเรื่องนั่นนั่นระบาดเจ็บวัตถะภาพเป็นระบบระวังดีนะบนมันเป็นระบบนั่นคือระบาดเจ็บ เอาพระกันจักบาทอืมมันตั้งมาจ่าไว้บันจ่าไว้บันปล่ายเดี๋ยวจะได้ปูแล้วคือส้มเอาไปยันยันเนี่ยคุณผุ้งคุช่วยยองแน่ไปทเหนังตัวนั้นมาบานี่นั่นมาบาดเกิดนั่ใคือเราแต่ว่าวันนั้นนั่นช่ย่างแต่ย่างไม่ดีมันจะนั่นมันจะไม่ดีไปถึงวัดทุกสิ่งทุกอย่างมันยันแบบป่วยเบาเศร้าแต่พวกเศร้าหมอเบาเร้าก็พวกเศร้า ลูกง่วงกับว่าซื้อกเก่าเตียนไปเล็กมันกับเตียนผีของมันเป็นบาปมันจะตายจะตายก็เสียนอะไรวันนี้คิ่อยู่ยังเงียบนั่นเนีะนั่นน่ะเป็นมาโทษจ้ะให้เกิดบาปเป็นไฟมันเกิดจากใจจะสอนนั่นคือบาปมันเกิดบนไหนไอ้พระตะกีเท่าไหร่เว้ยนั่นน่ะตัวบาปมันเกิดมันมันเรื่องลนับมันจะเป็นบาปดีๆ ถ้าไม่เป็นพุณโลยกับผู้ช่วยเขาท่านบาปเท่านบรปเราผู้ช่วนผู้ดาเขาเนี่ยเนี่ยเู้าของเขาผู้ช่อยของเขาสนามย่านที่โน่นนี้คุณอยู่ต้องหามชาตที่โน่นนี้เป็นบาปก็เป็นบาปเป็นเนี่ยนี่ระบาปมันเกิดนี่ระการปฏิวัติบาปบาปมันเกิดเป็นอยู่ได้ ที่นี่ลักษณะบุญกุศลเนี่ยบุญกุศลมันไม่เกิดแต่ไม่เกิดตัวไหนบาปชนิดนี้นะเขาจะไปสองที่ยงกันเนี่ย ไม่ต้องเรียกนั่นต้องที่ผู้บริจาคหนังสือบอกใหยเป็นอย่างเพื่อเกิดเป็นบนเหนือขาดนะผู้บริจาคงสือนะเ่าพวทุกคนต้องหายไปแล้วนั่นแล้วบาปไปเรื่องนันสือตัวนี้จะดูจักมันไม่ต้องไปเยี่ยมนั่นไม่เกีดผู้หันอาหูจักบอลไม่ต้องหูจักบอลไม่เกีดตัวนั่นไม่ต้องถึงอย่างบาป เอ้หน้าที่หน้าใจจะสอนว่าต้องกิตมันจะบนมันเกิดมันเกิดเป็นอันตอนนี้เกิดขึ้นหน้าเราจะเกิดศาสตร์ตัวจะต้องอย่างแต่มีใจได้แต่ท่านมีใจเลิกต้องสอนทุกคนมีแต่มีใจแต่ถึงจะเครื่องมีใจจิตสาก็ใจโทษเกิดเป็นหน้าเราะเกิดเป็นได้ได้ใจว่าไงเห็นหมาก็สบายเห็นใจก็สบายเห็นดูเห็นร้านสบาย เอกบัดลาบัดท่อนสบายสบายแข้งตาสบายบาดก็ถือสบายนี่ใจนี่เป็นบุญบุญนี่เป็นเกิดที่นี่คุณเองผู้ที่รับบาปและบุญนี่ยืนไปฉะนั้นบาดบุญทั้งสองเนี่ยถามว่าง่ายใช่หมเป็นเป็นอาชีพสบายทั้งนั้อาชีพผลคือบาปอาชีพผลก็คือที่ของบาปที่ใจเป็นจังสัง เอาอุจจาระท่านหน้าแต่ท่านคือมันเป็นบาปมันถือจับใจอุจจาระท่านหน้าท่านถือเป็นมุขกุศลก็ถือจับใจคือใจดีคือปัาศจากโทไม่มีฉะนั้นบาปจละบุญทั้งสองประานี้ผู้มุจจาระนสือแบบผู้มุ่จัเป็นไร้ยุ่งเป็นไดุู้้จักใจดีเป็ดขึ้นมาผู้จัใจง่ายเป็ดขึ้นมาผู้จั มีวัดคือวักศาสนาก็ะพุทเจ้าพระองค์สอนในบนจิตใจของเจ้าของเพราะนั่นตาแล้วก็เกิดหน้าดีกระจัดจักคือแล้วบุีสิ่งนั้นเกิดเกิดกระจัดจนะพยายามกระจัดมันรอกพอดูว่าแบบนี้ว่าตัวจ้าตอนจัดเริ่มเกิดออกจากใจของเจ้าของนั่นเป็นต้ำสอนของศาสนาเป็นเจ้าของเฮาถ้าเราทั้งหลาย่าที่หน้าอยู่ในสิ่งทั้งหลายเหนี้ที่ใส่ว่าจ่าของเฮา ต่อหัวเท่านั้นท่านบุญจะต้องมีเจ้าบุญท่านบาปจะต้องมีเจ้าบาปจะต้องมีเจ้าผิดจะต้องมีเจ้าผิดทานข้ากันใจใจเนี่ยปวกญากเพื่อนมันกันหลายเป็นต้นจะอาศัยจ้าของว่าอาศัยนี่อาศัยนั่นว่าอาศัยผีอาศัยเดียนว่าอาศัยพวดผวดที่ปีศาจที่กระอารักที่อาศัยคุณงามต้องดีสุดสักเจ้าขอแล้วส่านดีนั่นเลยดี ร่างสั้นตัวไม่ได้ตัวนอกจากเข้าแล้วเป็นต้นที่สั้นตัวบ่ได้ที่สั้นดีบ่ได้่นผสั้นก็ได้ผู้สร้างชาบิรื่องศาสราผมไมราเนี่ยได้ท่้นดีวุฒิต้นสี่สั้นดีเนี่ยมันได้ดีได้ดีจริงๆการอาว่าเราสั้นหลายต้องยักวัดอุทธศาสนาจังเกิต้องเกิดว่าไปได้บาปเกิดเป็นหน้าวงจักบาปเรื่องจักบาปกับเรื่องจักบุญ คนอยู่จังบาปละบาปก็บ่ได้คนอยู่จังบุญทำบุญก็บ่ได้มีเจ้าเ้าคนเดียวกบทำได้ทนไปยังไงแต่เราการกระทำบุญ้ำกุศลนั้นแต่เราต่อมากมาอยังแบบอยากเยอะมากสลายว่าจังวันนี้เงินมีเงินเสียฟ้าวันนี้นะถ้าถ้าการมีจักว่าดีเยอะัว อันไหนไม่ดีจะประพฤติผิดปฏิบัติผิดอันนี้ตัวกับปัจจนาถ้าประจาปัจจะอัตวานั่งก็จะได้รู้ว่าสัมปทาจาจิตตาปริโยตาตนั่งเอตังพุทธาสนั่งท่านสอนพระพุทธเจ้าของเราคนเราการกระทำต้นผิดการกระทำต้นผิดทั้งไหนทั้งหวงทั้งกายทั้งใจใจใจนี่ดูรักพุทธศาสนาเนี่ย ต้นตัวทั้งหลายคือประเกวดจากตาจากใจจากใจของเราแล้วใจเราสบายใจเราสบายด้วยคือสบายคือกับสัรปทาใจเป็นหมุนใจเป็นกุศลเกิดขึ้นที่นั่นเมื่อใจเราสบายว่าที่ตรนั่งอยู่กับสบายคิดไปสบายคิดก็ดีปฏิบัติก็ดีคิดก็ถูกใจที่อย่างนั้นเพื่อปัญญาเป็นหน้าได้สบายนี่คือนั่นตัวเราต้องได้ อย่าไปพูดบังเอิยังหลากการก็ต้องเห็นในวันนี้เราเป็นตัวอย่างการตั้งร่ำตั้งหัวลำมือหัวลำเดียวทุกอย่างตั้งเดียวกับยิงหลงเหงื่เว้ยตั้งเดียวกับยิงงอนตั้งเดียวกับยิงหลงที่สันตัดหนร่างเมามันเห็นใจมันมีเสียงมันจะวางกับยิงกับไปยิงกับไปตัวไรกับไปตัวนั้น กินกับไปเลยกับตายไปไหนวนไปเจ้าสันในรูปหนึ่งเสียงหนึ่งกลิ่นหนึ่งรสหนึ่งโสตาหนึ่งทำเรื่องหนึ่งต้องหมอร่ำต้องคือต้องซ้อต้องเล่นผีต่างๆคนงูเด็กเสียก็ติดเสียงโบจัดเหงาวนไปต้องกินต้องหลายรายงานเลยเออเว่าเรื่องเจ้าขง ว่าเป็นคนเกิดคนจะของคนเกิดคนเกิดคนเจ็บคนตายจากทุกข์ราที่ทุกข์แ่ยาที่ทุกข์ว่าเป็นจะของ่้อยต้องเจำนวนนั่นอย่างเอนว่าดูเนื้อยดูกลัวเนื่ไรนะมันจะตายเนื่ไรนะมันจะขาดขาดกันระบบจักว่าอะไรที่ตัวหน้าพอช่วงเนี่ยเริ่องบางเรื่องใจพบคิดดูจะสั่งบนเจ้าของซึ่งอีกว่าเขาวัดขาว่าว่าต้องเกิดต้องทำ ย่องจักคุณงามคนดีก็อยู่ไปอยู่ไปคือวันประจัดคือวันประกวดเย็บปวดไปเรื่องเศราเมื่อไหร่กัข้าอหลวงพ่อเต่าหากินไปทำเมื่อไหร่กับเขาโรคยังไงอืมนั่นยินยินตายินกล้องก็อยู่ไปอยู่ไปจำพวกนี้คือวันประจัดได้ก็ยินแต่ง่ายง่ายแต่กินตาเดียวกันนะเครื่องตัวสาระโมกบริวารบริวารจำพวกนี้จำพวกกัน มันค้นก็เกิดว่าแบบใจเป็นสัตว์มันเป็นตัวนี้นี่ฉะนั้นเท่าที่เกิดว่าเป็นมนุษย์ยากแล้วเนี่ยก่อนยากจ่อยากหลายอืมเร่รู้สัตว์นั่นนี่มันไม่ใช่มนุษย์ที่บอกสัดไม่ตายมีไม่บ้านนี่มันจำมนุษย์ที่บอกดีดีจำมนุษย์ที่บอกมนุษย์ที่เลื่อนกับตางเขาไม่ใช่ไม่จริงกับตางเขา ทุกทุกอย่างที่เป็นเหนือเขาต้องลดเหนือและติดใจทุกอย่างไม่เหนือเลยเราผู้ชายที่มีเกิดได้ก็นายเกิดมาเป็นดูดีสันนี่แบบหาได้ง่ายลำบากฉะนั้นการการกระทำพจของคุณงามคนดีเนี่ยก็ต้องรู้ไปรู้ในบ้านี้เมืองนั่ายหละคนมันเป็นคนบริสุทธิเอาเป็นเง่ยังบริสุทธิ์ให้คนผู้บริสุทธิ์ คุกบุกทีันเป็นวัดบุกที่ันเลี้ยงจะบุกที่ันต้องเต้นสบายต้องเต้นสบทุกเนี่ยสบายเนี่ยต้องเต้นก่อนเนี่ยกระต้นร่างกายก่อนกระบวนการประกอบนะกระบวนการประกอบที่ไหนต้องเต้นเกิดค่นี่ไปเลยก็คือนี่ก่อนเกิดจิตจีบจิดจอที่เกิดจากองไรขยันเรื่องมาใส่เรงขยันเรื่อง่ายาเอาเรงหุ่นไทยสลดไม่ต้องสนใจเขาไม่เกี่ยวกับหัว ายเจ็บฟองเล็นหน้าปุ๊บผลเป็หน้าเรื่องป็นหอดเขาไม่หรือเศ้าไม่กินของเขากินเข่หน้าเดียงสบายนั่นเป็นหน้าเป็นวิทย์ยืดเปนอย่างนี้นั่นเองนผลหลอกผลน่นเองนกระบอกเนอย่างนี้ยูดเนเจ็บยื้เต็นสายยืดอป็นยืดได้ที่ไหนี่ที่นั่นก็เป็นเรื่องของทุกคนนี่เราเรื่องนี้เราว่าที่จะหน้าเงเถ้าเกิดมน้านี่เดินตามสายเตาของเตา ถ้าพระเจ้าพระเจ้าสอนให้ต่างคนงามก็ดีมันเกิดหน้าเด็กแอนเดียวมีเยอะไมู่ตรงไหนฮะไม่จะเมื่อเด็กไม่จะเมื่อไไม่จะเมื่อใจได้เด็กก็ไม่ดีใจได้เด็กก็ไม่สบายข้องของที่ไม่สบใจไอ้ของที่ไม่สบใจก็เด็กไปแล้วไม่สั่งมาเลยไม่ทำานมาเลยนั่นต้องเจออาชีพดาทำรรมาท่านอาดี บางตัวก็ต้องเข้าใจว่าตัวเกินมันตายอดีตชาตินี้มันมีชาติหน้ามันมีก็ดูบ่มีเนาะเอาถ้ากันเข้าใจก็ว่าสิ่งเหล่านี้มันเหลือที่ใส่ของเราผุ้โง่ถ้าว่าเราเลือกที่หน้าเลยง่ายๆจะจบยางชาติหนานี่เป็นงอเราโบ่จักชาติหลังนี่เป็นงอโบ่จักนี่จางนี้มันก็คือมีเนาะจางตัวก็คสอตัวบ่เนาะสิตายไปเจ็บมันเกิดมันเกิดโบ่จัก ศาหนานี่ที่มันอยู่บนจังนี่เราเราไม่ได้ก็ว่าชาบหนาชาบหลังเนี่ยนะถามว่าถามไาแล้วชาตินานี่ว่าอะไรแบบนี้นี่ถ้าผมอยู่บนหนึ่งว่าอะไรถ้าจะฆ่าไปก็ได้จะหาต้นเสือก็ได้นะวยู่ถามยอนขึ้นมาชาบหนาเนี่ยไม่ือนี่ว่ามือนี่ไม่รู้เขาที่นั่นตั้งจิตว่ามือนี่ว่าจิตใจเป็นยัไง ก็ต้องตอบว่ามีสองนี้แต่วนี่คือว่าเราไปยังไงว่ามีเยินนั่นคือในอนาคตนะในเรื่องนี้มีก็จริงเจ็ดสิบห้ากป็เงินเงินอยู่เ่ไหร่ข้อมูลอยู่ไม่จริงเงินนะถ้าไม้เพิ่มเงินก็ต้อแบุตรภาพการป็เงินเงินไม่เกิดขึ้นมานะ่นยังทราบจะได้เกิดขึ้นนี่นั่นก็เป็นศาสนาเห็นไหม ยังเรียนอยู่เขาต้องเลยจะบอกว่าเรียนเป็นเรียนเขาต้องว่าเรียนอยู่แบบนี้นี่เรียนเสียยาตัวว่าเรียนจะเป็นนี่เขาเข้าใจครับมันจะบอกเขาไม่เชื่อนี่นี่นี่นี่นี่นี่เขาต้องว่าตัวว่าเนี่ยเป็นเรียนนะเขาต้องว่าเรียนอยู่แบบนี้นี่นี่บาดีนี่ก็ต้องเลยนี่มันก็เป็นเรียนนะ ถ้าเราเกิดมาได้กูเกิดมาจะเร็นศาสตร์เออศาสตร์เดียวกันอยู่เราเกิดมาศาสตร์เดียวกันผมว่าจะเป็นไหนี่อยากให้ค้นยิ่งใหญ่ต้นที่น่าต้นตั้งตั้งหนาตั้งโน้ตอะไรที่เราไม่เห็นผลนั่นทำไม่ต้องดีต้องใช้เราดีจัดใจมันพาทำดีทนได้ของดีๆได้เป็นใครเป็นดี้ดีตาเป็นผู้ดีนี่เป็นหูนี่เป็นขาที่เป็นแขนพวกเราคน ใจคือบุญมันต้องเป็นที่ที่คนทั้งหลายทั้งปวงซึ่งศาสนาในศาสนาเรืบอกเ่็นศาสนาเรื่องจิตใจอืมนั่นนั่นคนเดียวที่ตรงนี้นั่นเกิดหน้าเดียวญาตจะบริยูญาติจะบริกินไปใต้เกิดไปใต้หัวนี่คือมันเป็นน้อยอืมเฮ้ยเป็นตัวนี้จังจับเฮ้ยเป็นตัวจังไหนดอกตัวนี้จังไหนอ๋อมันไม่ได้เป็นจังจัเราแคบริกินหน้าเดียว เรื่องนี้ไม่ได้นะัเป็นฆราวาสให้โดยการฆราวาสนะที่อยู่คนมาเดี๋ยวเขาพยายามละคือถึงนั้นก็เป็นไร้เขาพยายามบ้างตอนยังเล่าเกิดมาจะสิบน้อยยิ่งไม่เกิดมาก็สมมติอยู่เรื่องหนาเรื่องต่างๆนั่นจะเรินมาเลยให้เรีนมาเลย ตามคนเดียวเขาจะตอบควบที่เจอหน้าหรือเอามาเดียวให้ควบที่เจอหน้า ไปวัดไปว่าหาตั้งเกิดตั้งตั้งหนไม่มีจังสุขังแน้ตาอันนี้เด็กไม่ใช่เด็กเยอะเดียวใช่ไหจังเจ้าบาเจะาขอเลี้ยงลูแต่ยังร้อนอย่างร้อนแต่ยังเด็กอย่างนี้เป็นเรื่องแบบเด็กไม่ใช่เด็กเยียวเป็นจยให้มันสุดมันสุดจะเป็นแบบไหนครัมันเบลอมันจะสุดมันสุดมันจะสุดมันจะสุดจะเป็นเราควรจะเออเราสั่งสาเข้าไหร่สัตว์ตืวนท้ตัวตั้งตัวนั่นแหละตัวอันนี้ตัวหน่อตัวเดล็กนั่นแหละ ตายก้มหน้าแล้วกวมที่ตัวหน้าหาคุหน้าคนมีใจจะแข็งเอาเร่องคสมควรจำข้าประวัติเอยออเร่นก็ถูกเกิจากบ้านจากเมืองจากเมืองจากส้างจากยึดจากใจของเราบุญกุศลนั่นทำมัได้แล้วเราเรมุสามันได้ยังอยู่เลยเราคนมันมีชีวิตใจมันก็ทำเนทุก วันนั้นสร้างความขาวสร้างเป็นสุขสร้างสบายอันนี้สาวไม่น่ารู้อาจจะว่าเราต้องเงินเงินขันก้อนเหมือนเดือดถูกแต่ไม่ต้องถูกกันแน่เอาไว้หวังหาบาดเจ้าถุงข้างบนดีกว่านะไม่บาดไม่กระจายเรื่องถึงเองเรไหนโอ้ได้สวนแต่ตามนะตาใจไม่ได้ถูกกับทุกก็ได้ขันคิดตั้งมันไม่ได้ทุกข์ก็ได้ เรื่องเล่าต่อเสืผมยังไม่รู้นี่เรื่องโกรธเรื่อง นาไม่วุฒิโยตามเจริญภาวนาบางคนมาเอ้ยผมไม่ได้ให้ข้ามันเป็นผลิบุญเน้อเป็นจังจัดพวกจิตของตัวบ้านเอ้าการให้ข้ามก็เป็นบุญประเสริฐเนอะการรักษาศีลก็เป็นบุญประเสริฐเนอะนี่ปัญญาที่หน้าก็เป็นบุญประเสริฐเนอะภาวนาเนี่ยแล้วบุญนี่ของหลักต้นตัว อันไหนมันบุญก็ง่ายพยายามละอันนั้นมันเป็นบาปเป็นกรรมบุญเขาพยายามละออกเพิ่มก็เป็นบุญ ละออกวันนี้ละต้นตัววันนี้ต้นตาตราต้นดีกว่านั้นด้วยคือสันต้นามมันหยอกสีเฮาพาได้พาเราเขาเจ็บยังจังไงพาพาเอราไปตรงนี้เลยสบายเอาได้เลยว่าห้องน้ำมันร้อนชั้นใดต้นตัวมัอย่างตั้งเราใช้ถึงกับที่การไม่ทำผิดทันคนเราไม่มี้วามผิดไม่สบายสบายกันไปเลยสบายไม่สบายเขาไม่มีควาผิดคนหมดความผิดทุกคนมีสิ่ง นั่นอันนี้ก็เป็นบุญเท่าสันใด้ัะนั้นอันนี้เรียกเข้เป็นญาติเป็นโยมปฏิบัติบัติการบวชหรือการบวบวชนั่นนั่นมันบุญมันอยู่นั่นบวชนั่นบวชเออคือการกระตใช่บวชบวชไว้มันมาหอนแบบมันบวชวันมันต่อหอนบวชบวชตั้งต้นยึดมันมันบวชยวดตัวคนบวชวมันยึดเออ ราะมันบวชแต่บุญบวชบวชมันบวชแต่บุญง่ายอันบวชต้องเอาบุญบุญหนึ่งบุญนี่ต้องบวชต้องบวชนี่เราคือเจ้าคือละก็ออกด้วยออกให้ดูบ้านอันไหนบุคคลทำของเต้าจ้ะอันนั้นแต่เบุญมันเต้าบาปเต้าคนตัว ังของนี้ตังคารุคารวะถอดวิยักเป็นสิ่งเป็นต้นคารุต่อไปนี้ล่ะพระเยดีให้กราบนี่ให้ไว้ตายพระเจากประสงค์ให้ตั้งตนเคารพให้ไว้ให้อ้อนให้น้อมเพื่อน้องตัวหัตเจ้าของหัดใจฮัดตายฮัดเจ้าของฮัดถูกฮัดเต่าเต่าหลานทั้งหลายพาเป็นสิ่งเป็นต้นให้สบายนัดนี่ออก่อนนี่เป็นยังไงจะไม่สบายความสบายเนี่ยต้นเนี่ย ผา้คนตัวนั้นเออจริงๆคือต้อมาได้ว่าเป็นจับไหมเนี่ยคนต้องเป็นการทำอืมทำกระด้ของคนนั้นคนที่ทำยกตัวอย่างคนนั้นจะเอาอยู่ว่ามันเยอระบาดของเขาเนี่ยถ้าทราบต้นอย่างต้นตัวเนี่ยชิ้นทำมันเงินจะน้อยๆไงอืนั่นอืมนั่นจะมาผ่านไม่ควรกันเลยถ้ารากาตัวอย่างสิ้นทำเยอะถึงเนี่ยมันง่ายอืมซึ่งหนังเนี่ยมันมันอยู่ดีเลยพอหนังมันสบายเลยพอหัวพอสีพออายกันที่ ถ้าเราไม่ได้กินไม่ได้านมันจะเป็นบางเรื่องให้เดีอดร้อนขึ้นไปขึ้นเร็วก็เป็นอย่างนั้นนั่นพระพุทธเจ้าของพระนสีเดมาชุปตินวันสีสีเดมาโพธิปัสสตาให้ทั้งหลายประกันมีศีลมีธรรมจะไปนับถือมาเรียนจะเท่านั้นจะไปนับถืออย่างเรียนจะไปนับถือผู้ชี้ผู้ศาสตร์อันนั้นนี่จะถืออันนั้นอันนั้นก็ได้ผลก็ได้ผลอยู่ก็ได้ผลเยอะเอออาจจะมาเท่างหร่ นั่นเดินหาสาวกับเขาอย่างพุ้ตาแล้วก็เออบาดีข้าดูข้าเลี้ยงแม่คุณอยู่ข้าร้านแม่เวี้ยงม่เสียเลยนะบาดีให้ตาฝนก็ไม่ตาโชคเลยอห้ตาตันเย็นเย็นเป็นทุกข์เป็นตัวติดใจของเขาที่ไหนเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นยังไงมันเป็นคนมันจ้องตาจ้องฝนหรอกถ้าเราไปบวชไปบานกันทั้งเจ้าทุกใจกันางสบายอืมนั่น เพื่อหันดังออกจากพระพุทธศาสนาคนม่อรับพุทธศาสนา เพื่อถึงนี่ของท่านอย่างสันใดย่สันนั้นแต่ว่าแต่ว่ามันจะยังอยู่ในนั่นท่านสอนออกเพื่อจะพิจารณาไปด้านหนึ่งนี่มก็จำไว้จะเอออภิปรายนั่นเด็กอะไรก็ต้องเปเรียนเป็นอยู่ตั้งนานเนี่ยข้างตัวเราทั้นคนคนก็เอกว่านเป็นเรื่องของตัวผู้ตานอันนี้องผู้ตายอยู่นะครับเพื่อพุทธเจ้าเพราะว่าถ้าจะไปอยู่ มีคนมาสัมมาตัวงายตัวงายเสียเยอะคือเราไม่พูดตาคนคนหูคนหูมันก็เชื่อเราต้องเชื่อดูเป็นเวลาเราต้องเชื่ออู่มานตีหลายตหน้าเราอยู่คนมันก็เชื่อง่ายเสียเยอะพระอย่างนี้ที่ยึดอยู่เรายึดอย่างหนึ่งเราต้องเชื่อผู้ยึดอย่างมันไม่เชื่อมือนี้ไม่เชื่อมือนี้ไม่เชื่อเราบอกคนเราเป็นยังไงแต่ก็ผู้ตาผู้จำเนี่ยคนนี้คนนี้ก็จะเป็นเราอย่ที่เราเป็นผูที่ิบัติ แล้วหลวงพ่อสมเด็จตัวต่อเราต้องจะเป็นเครื่องมันเราสมาเลยเราจะขอในหน้าการสอนญาติโยมเราวิโยโยมสายสายที่สี่นั่นแหละแต่พยายนะแก้กระโดดผลดีที่บัตรให้พยานให้รู้ว่าจะพอนั่นคือพยานที่ไม่น่าใจแต่ไม่จรไม่ประจังกล้าพูดต้องจริงญาติโยบฟังสันได้อันนี้อย่าต่อเข้าอย่าเข้าที่ยึดของหยาดโยมเขาต้องไหนมนุษยต้องไหนเกิดมาบนนั้น ของเชื่อที่ว่าอันนี้หน้าห้าอันนี้บ้านห้าอันนี้เนื้อห้าอันนี้กว้วยห้าอันนี้ต้นบัตห้าอันนี้ตีห้าอันนี้ห้าวัดซึ่งเหล่านี้นั่นเป็นของสมุดเป็นของอยู่ในโลกเช็ดเยอะไปอยู่ในโลกเอาไปนั่นไม่ได้คุณไม่ในโลกเอาไปนั่นไม่ได้ มันกที่สางบาดสางตำสางก้มตัวสาร่ามกก็จระพบตัวตายไปทางวิญยากได้สมองก็เกิดเป็นพัะบุตรานก็เกิดเป็นตระมโนก็เกิดถึงนโม่คเหุตธรรมถ้าขึ่นได้นีเอาไปเมื่อไหร่มัมีดีเออเคื่อก็ย่อมสั่งก็ก็ดีอันนี้ตังง่ายวัดหยดหยดโตวัดหยดโตเออเคื่อเหยดก็ทำก็สั่งก็ง่ายก็ดีไปเห้มนได้ เราดูสั่งต้นตัวสาระบบก็นต็นไปเออพอทีทั้งหลายเราเห็นเป็นสมบัติทังโลกเอาไปนั่งอะไรกินนี่แล้วมาสั่งยิ้มย่าหน่อยสบายอันนี้ต้องสุดตายสบายตายเงี้ยหน่อย เอาอะไรต่างคนหน้าแต่ย่ามต่างคนทำอะไรเมื่อเท่ามาเจอเมื่อไรเอาประกันต่ย่ามเอาประกันภาวนาเพื่อให้เงินเบิ้งให้คิดเบิ้งให้คิดหน้าเบิ้งเห็นมันคิดแบบกระลาถ้าหนึ่งกะลาบาทวันเจ้าบุญเวลาคุณจะศาสนาต้องเขา จะต้องเห็นสัมตั้งไงตั้งคนอย่าไปต่อบุญเนอเอาเจ้าเจ้าของเข้าจังเอามันได้ปืนจังไม่ได้เจ้าประกาศจังน้ำตั้งหัวน้ำจังได้จนว่าวันนีที่ดีที่นี่ละแต่นั่งนั่งไม่มีจังได้ คนตายมันก็บุญอะไรถึงจะ่เห็นก็ได้เห็นคนตายบ่ได้เข้าตามันมีแสงวะมันเงื่อไหนวะมันเงื่อวะมันเงื่อไหนก็ดีหูนี่มันเงื่อวะ ากนี่มันได้หรือว่าขานี่มันยางเป็นบ่นี่นี่มันจับเป็นบ่ตากนี่เกี่ยวอาหารเป็นบ่นี่การจะทของเราได้มันเห็นแบบนี้เนี่ยยากเยอะมาตรงไหน